Já, góðan daginn, góðir hlustendur. Þeir eru að hlusta þáttinn ESB neyða já, 5. daginn 27. ágúst árið 2010. Uh, eh, gestir okkar andir sér í dag eru verða Óluf Nordahl og, og Sigurður Ingibjörg Ingadóttir, báðar alltingiskonur. Og við ætlum að þess að spyrja þær eftir þeirra skoðunum eh, á þessari ESB aðildar um sókn og, og viðræðan við Európa samtið. En fyrst ætlum að þess að kíkja yfir það helsta sem hefur verið að gerast í vikunni, Andris. Já, það er hérna En svo við tölum um síðast að það var svona ákveðin stígandi í þessari Európusambands umræðu hérna á Íslandi og, og hérna fleiri að blanda sér í umræðinu. Ehm, eitt sem við sáum bara núna í dag í fréttum og pressunni er að hérna það er svona myndast ákveðinur öfgahópar það eh, var fjallað um hóp þar sem var að verða óskæftir sjálfbúðaliðum í einhvers konar já, ég veit ekki hvað að kalla einhvers svona þjóðvarliða eða skæruliða hóp sem að eh, og mennum voru spurning þar um hvort það eru tilbúinur að hérna, beita, kynna beita vopnum mm. Myndið þú beita vopnum? Nei. <laughs> Er þetta ekki bara eitthvað grín? Nei, þú veist ekki vera Lögre, sem... Lögreglin er að vista rannsakamáli já, og já. hérna það er Uh, jú, maður held kannski vist að þetta væri eitthvað grín eða eitthvað mjög svona vafasamt grín því við vitum að í þar sem að ofbeldi hefur brotist út og það hefur oft byrjað með svona eh, umræðu eða sérst eh, með svona eh, já, sérst með Já, þetta er náttúrulega alvarlegt eða þetta ást, ég, veit að, ég veit ekki við um neitin allavega að Evropu aðstæðing sem ég þekki sem að hefði áhuga á þessu enda óþáru að beita ofbeldi þegar öll rökin er okkar megin í málunu Já, en það var nú eitt, eitt, eitt útasmaður reyndar hérna á stöðinni sem að tilherið hóknum skildis með Guðmundur Franklík Jónsson heldur þú, ef ekki spurja ah, hann <laughs> getur ekki verið rétt ég trúi nú ekki að en annað anna Andri sem að hafi verið í þessu svona vitandi vitt sko. svona kannski starri fréttir, kannski upplöp eins og sem við kalla Jóns Bjarnason þar sem hann segir, verðum við ekki að stoppa við erum komin hérna langt út fyrir það umba sem við fengum frá alltingi, við erum fannir að aðla okkar að Evrópa-sambandinu í staðin fyrir að kíkja í pakkan og svo var hann sætti hann einhverjast árásum fyrir að hafa var ekki máls á þessu eftir samáli því að Jó, jó, jó, hann kemur greiðlega mjög vel undir, undan sumri hérna fórsettis á þeirra og hörkustuðu tók hann bara og raskelt hann og ber hann bossan hann <laughs> þetta er ekki svona futtað sem hann fórði ekki inn í svona mætinni hann var bara fórst næfjastnesi hérna, hitt ykkur útgerðamenn og rifi og svona þetta var eitthvað skríti Ég sá þetta orðalag hérna á blokkinu mér þetta er svolítið sérkynlega orðalag Það er svona, þegar maður sér svona, já þegar maður sér sko konur eins og Jóhannu sem búin að vera lengi í þessu og, og sjá marga menn koma að fara að, inn, og, inn og alþengi út af því eftir að þá, þá svona, einmitt grípum að til svona móðurleira En nú voru margir í blokk hérna, blokkheiminum margir í blokkheiminum sko sem að segja að, <clears throat> að þetta sé bara alveg rétt hjá Jóni Bjarnarsson og ég er að lesa þetta hérna alveg þegar vittna hægri vinstri í skjöl Európa-sapansins sjálfs hérna er eigil.blog.is hann er með útskynningar á þessu hann segir Já, ég er kannski verið langt að fara að lesa þetta allt í hérna hennu upp en, en hans niðurstæði svo að það sé sannarlega aðlögun hafinn og, og hérna það sé rétt að beða Jón Bjarnason afsökunar á, á því að hann hafi verið sagðið að fara með randmál. Þetta múin að kynna þetta? Ég svona, hljópi yfir þetta. Ég er mjög málefnilegur í þessu en, en, en sko annað en Jón, ég skilja þetta, þetta hefur Jóni sem bara svona hann að upplepa á hans hálfu. Þetta er hans ráðunitistjóri sem hann fælur hérna að gera minnisblad svona í þessum tilgangi að þér vilðist að, að minna á það að hann sé ja, uppresna maður í ríkisjóninni og kannski svona gera gera sér gildandi áður en að kemur að henni eh, hérna henni margum töluðu uppstokkur ríkisjónina sem að menn talja nú að sé narri en, en, en, en sko með Jón að ég sé nú að lögmyndur sko stökk til og fór að verja hann Já, þannig að Jón var ekki einn Jón var ekki einn, en ég var nú bara að horfa við til auðvitað núna á mbl.is, eitt svona sjónvarsvital og fyrirsöknu var vilja ríkistöndin lifi og þar tók auðmyndur á allan vafin það að hann vilja við, þessum viðræðum e, þeim fái að þær fái að þeim, þeim verði lokið og, og þetta fari í þjóðrakæði eins og alltaf var lagt upp með og þannig að auðmyndur meira segja sem að þó stillis upp með Jónu Bjarnasinni að hann ætlar ekki að greiða atkvæði fyrir því að, að, að hætta í aldavirðanum, sangat þessu Jú, nema þessu aðlunarferli Já, já að Það segja sko Lilja Mósesdóttir, Jón Bjarnason, alltaf Ögmundur Jónasson Steingurum við mér er svo sagt, ég var algjörlega móti því að þetta var aðlunarferli Arnars Júbjörnsson formaði svæðisfélag vinstirheimingarnar Gísli Átnarsson formaði vinstirgarni skaga fyrir tekur undir þetta Ásmundur Pál Hjaltarsson, maður sér þetta þetta er svona águstu upplöp er það ekki, menn að tala um orð En annar anna mál, annar mál, rétt að við bara vikjum með gestunum hérna, eitt sem ég fannst aðtælisvert að hérna á vísi rakst ég á fyrirsögna að efran hefði litlu breytt í hruninu menn hafa mikið talað um það sko ef við hefðum haft efru hérna og Assur hefur sjálfur sagt það þá, hann sagði mér eins út í Brussela bara ef við hefðum haft efru þegar hruninu reyði við þá hefði allt verið annað að fara annað veg en núna hafa tveir hagfræðingar þar á meðal Þóra Rengi Pétursson aðalega frængur Sælabanka Íslands komast þeirri niður stöðu á svona Torvarið Tjörfa Ólásinni sem er hagfræðingur þeir hafa gert sem sagt uh, eh, viðamækla rannsóknar heimskreppunni og árumennar á 46 meðal hátekjulönd vísfjörðum heim alltaf sína fliti erindum þetta elendis <clears throat> niðurstað þeirra er svo að það er komið þeim óvart í mælingu þeirra hafa ekki komið fram neinmerkið þess að aðild að Evrusvæðinu hefði breykt miklu um áhrif kreppunar þá er össur vantala ósamála heim eða búin að vera eitthvað nýtt Já, já, það, ég verð spenntur að sjá aðeins meira um þessa uh, rannsóknir uh, eh, þóra eins og þorvarðar vegna þess að ég nú mikla mætur á þeim báðum sem hagfræðingum en hérna en svo er líka spurning hvort að við hefðum haft allir þessi jöklabrif hérna á Íslandi, við hefðum haft efru hvort við hefðum haft þessa vexti hvort við sem að þurft að komast út og sem að, að stuðluða þessu ójapvægi hérna og þannig að það eru, það eru margar hlýður á þessu en, en einmitt akkurat þetta hvort að þetta er náttúrulega erfi, líka, líklega erfitt að mæla það líka sko það er svo mörg ef En nú eru, eru gestinni komin hérna til okkur hljóðverið og við bjóðum það velkomnar Ólöfu Nordahl og Sigrið Ingeberg og Inga Dóttur. Við eh, byrjum hjá þér Sigriður, kannski Já, bara aðeins að spyrja eins og við hefum spurt alla sem hafa komið í þáttuðin hérna. Hver er þín afstæða til svona Evrópu aðeldar Íslands og hvernig hefur þú komast þetta inn í nýðustu? Hvað er þetta svona helst skiptumáli? Sko, ég er náttúrulega, eins og allir veit að ég er þinkona samfélkingarinnar og mjög hlind aðelda viðræðum við Evrópusambandið og vonast ja. til þess að samningurinn verði þannig að við gerumst aðelara að Evrópusambandinu mm -hmm. ég gekk í Evrópusamtöki þegar þau voru stopnuð á sínu tíma sem var 93-4 ég man það nú ekki nákvæmlega ártalið á því mm -hmm. og það var ekki á efnaðislegum fórsendum heldur á þeim hugmyndafræðilega á, sko, á þeim hugmyndafræðilega grunni Evrópusambandi er friðabandala sem var stopnað eftir mikla óöld í álfunni mm -hmm. þar sem að fólk þjóðirnar eða fulltrúa þjóðirna trúðu því að hagsmuna mál, hagsmuna áreistrar eru best listir með samvinnu en ekki átökum. Þetta er náttúrulega mjög í anda jafnaðar hugsunarinnar sem að ég reyna að starfa í anda hennar sem fulltrúi samfélkingarinnar að við sér satt í gegnum alþjóða samstarf reynum að leiða mál til lykta og auka hérna velsælt sem flestra Akkurat. þannig að fyrir mig er þetta svona hugmyndafræðilega mikil sverði að við gerum staðilar að Evrópussambandinu en því mm. er ekki að neyta að í dag líti á það sem efnaðaslega nöðsin og ég vil bara út af því því voruð að ræða hagfræðinga Svo var Kappa þarna 93-94 þegar þeir voru á Íslandi þar segja þegar þeir stopnið samtökin. Já og það er náttúrulega á þeim tíma sem að svíð, að því að lönd hafa náttúrulega gert en gengið þarna inn í kreppum, annarkort efnahagskreppum eða eins og Östur-Evrópa þegar að urðu mikla samfélags sko breytingar, ja. voru gríðarlega breytingar í Östur-Evrópu og það eru lönd í mikill krísu sem að líta á <laughs> það sem ákveðna þerapíu að ganga í Evrópusamband og líta á að þar sé hagsmunum þeirra betur bókið en utan. Mm. En mér langar bara að segja rétt, varðandi hagfræðinga selabankans þessa úttækt þeirra og ég var því miður ekki þegar þið voru að kynna hana og hefði vilja vera og mér finnst þetta mjög aðteklisvert en það er líka bera geta að þeir segja jáframt hefðum við verið áður, löngu mm. áður komin inn í Evrópusambandi þá er náttúrulega ekki takt eða, og inn í Evruna, mm. þá veitum við ekkert sko þá hefðu náttúrulega verið Nei. aðra fórsöndur í málinu þannig, um ég, já, þannig að, já. Já, þannig að það er þetta er nú ekki svo einfalt En, en, en þakka fyrir þetta en Ólaf Róðal, hvernig mótaðist þín aðstæði þessu og hver er hún? Já, ég er nú ansnúðan þessu aðaldaferli og, og hef nú reyndar herst í þeirra anstöðu minni undarförnum missurum og, og mér finnst nú oft þessi Evrópumra að vera á of afmörku sviði hjá okkur mm -hmm og þegar talaður um það að þjóður hafa farið inn í Európa-sambandið á krepputímum á viðkomandi þjóðum þá er nú nokkuð til í því kakvast öðrum þjóðum en þá vill það bara svo til hjá okkur að þegar að við lendum í okkar kreppu ástandi sem við erum ekki anþá farin að sjá fyrir endan á mm. þá virðist það nú þótt að það sé nú ekki mótandi fyrir mín afstöðu hver það er bara mín prívat afstæðir en þá er þannig að, að þjóðin virðist að færa sig fjær því að fara inn í Európa-sambandið og ég held að segja vegna þess að efnahastlega og okkar efnahastlega e, aðstæður eru með þeim hætti að það hendar íslensku þjóðuna margar haft mjög vel að hafa betri stjórnar sínum hlutum innan sinna, sinna landamæra mm. E, það má ekkert gleyma því að, að við erum í miklu örupu samstarfum ég veist að svolítið gleymast þegar margt af því sem Sýru Yngibjörg segði hér áðan er um margt áhugavert en það gleymist því að við erum í miklu örupu e, samstarfi og ef við horfum á mm. Schengen til dæmis þá erum við djúft í Evropasamrunanum í Sengen og mörgu fyrst nú kannski komið þar nógum, þannig að ég held þessi nú ekki rétt að segja að við séum með því að fara í aðelda viðra þess að við verðum einhver grundvallar breyting hér á öllum hlutum og mér finnst maður ganga á langt því að lýsa því yfir, fyrir utan það að, að þeir sem hafa þá skoðun og, og ég skal alveg eh, viðkynna það að þegar að, að við vorum hér að, að við töldum sérstaklega spekulantar í, í fjármála starfsemi mm. og, og margi voru höfðu það áhugjur á stöðu gjaldmiðilsins það var alveg klart mála að efran ekki, að, að verður ekkit okkar leið neitt á næstun og við Íslendingar við komumst ekki tjá því að taka sjálf á þeim vandamál sem við þurfum að glýma við við verðum fyrst að tökum okkur sjálfum og við getum ekki flutt aðeins inn frá útlöndum hvaðan sem það er við, við verðum okay. að ná ákveðum árangriðna hérna en fyrir mhm. ekki Ólega svo ég spurði nú samt bara svona, svona, svona beint út, ég meina er ekki svolítið hólur hljómur í þessu komandi frá varaformanni sjálfstæðisflokksins að tala um það að við getum breytt hérna sjálf með króninu og þurfum að taka okkar málum þegar það var ekki gert trátt fyrir að óvöðurskíin hefur hannast upp eh, ég meina, svo ríkistjórn hvort bæði ríkistjórn samfélgingar og sjálfstæðisflokks og þar áður 12 var ríkistjórn eh, með þáttöku sjálfstæðisflokksins eh, þar voru hagfræðingar með þess að fors Nei, ég hefna þínu algjörlega þessi hólu hljómur að segja það að við hefum að staða Hverju heldur svaraði fyrir þá sem að efast svona um Einföldin að segja að þótt að eh, slokkra hefur ríkistönd ákveðin tíma og haft eins og í okkar tilviki stýrt efnahagsmálum sem eh, fórsettisráðra að þar með sé flokkurinn ótæku til þess að hafa skoðunar því hvernig að halda skola málanum áfram En það er hann ekki að gera upp við að hvernig hann kom okkur í þessu við þurfum að, ykkur að verði íslendingar að ákveða það að við ætlum að halda áfram en ekki verið í fortíðinni og það er margt sem hér hefur misfarist og um það hefur mikið verið rætt og mörg skreð hefur verið stígin til þess að reyna að bæta fyrir það á laga en það er komið tími til að íslendingar og við öllsumul þurfum að ákveða það að halda hér áfram og það verður að vera þannig að það verður gert að við tökum okkur saman um það hér sjálf á Íslandi að gera það og við verðum að koma okkur líka saman um það hvernig viljum hafa hlutina mm. og að, að við séum núna þessum aðelda viðræðum í þessu óskaplega ósætti sem hér er, er náttúrulega mjög vondt fyrir þjóðuna okkar trúveruleika svo framvis og vegna þess að út af eitthvað ingangi hérna áðan þá fannst mér mestu tíundu vikun á þau mm. að formaður annar stjórnarflokksins að lýsi því yfir að hann sé ekki fara að gangja erfum sambandið það sé breykt stefna þessar ríkistjórnar Mhm. Mér finnst þetta bara ekki vera nokkur Er þetta ekki rétt fyrir að þetta var mjög skrítin yfir sem kjást einhvern mjög og hann segir að það sé ekki stefna þessar ríkistöldnar að fari aðelda viðræður sé ekki stefna ríkistöldnar Er þetta ekki stjórnarsáttmála? Sko ég heyrði ekki þessa yfirlýsing ég er bara heyrt talað um hann það er náttúrulega í stjórnarsáttmála við skulum fara í aðelda viðræður fáum við til þess meiri hlut og þingi og það var alveg mhm. ljóst að samfélkingin lagði gríðarlega mikið upp úr því að við stemdum á Evrópusambandið það er okkar framtíðasín að við gerumst fullgildir aðilar í Evrópusamvinnunni og nýtum þau félagslu og efnaðaslu tækifæri sem þar er að fá en ég er algjörlega sammála Ólufur Nordalvarandi það að aga flytjum við ekki inn frá útlöndum og en. við þurfum að fara í allar þær umbætur sem verið er hér að gera þessa, bara, þessi erfiði niðurskurður í ríkisfjármálunum og breytingar á bankakerfinu og fleiri þettir. Þetta er allt sem miðar að því að ná hér efnaðaslegum stöðuleika og það skiptir máli óhá því hvort við förum í Evrópusnambandi eða ekki eins og segir sér sjálf. En eitt sem ég spyrja því að Sigurður, það er hérna, nú hafi því haft þessa stefnu lengi hjá eh, samfélkinguna að ganga inn í Evrópusnambandi og það sé eh, miklu kostir í því fólunni fyrir Ísland en finnst þér ekki svona með hlið svona að bara því sem hefur breyst á undanfötnum missurum, sko, það er mjög mikið breyst í Evropasamtöðun sjálfu, það er ákveðni leið, það er komin þessi Lissabon sáttmáli, er ekkert að þessu, að, sko, vegjan hennar Eva sem þér hjá þér eða þínum flokksbræðrum, er, er flokkunum bara allur sammála um það að þetta sé allra besta fyrir Ísland og það, alveg saman hvernig Evropasamtöðun þróast? Það er náttúrulega yfirlist stefna samfélkingarinnar að ganga mm. til liðs við verða hluta Evropasamtöðun. Jú, ég veit en það, en, en það er svo margt sko, breyst, sko, síðan Já, en það er náttúrulega ekkit mjög langt síðan að þessi stefnumarkandi ákvörðum var tekinni. Það var vissulega fyrir áðurinn að Lissabon sáttmálinn kom til. Og fyrir kreppuna, eh, er það ekki? Já, já, það var náttúrulega fyrir kreppu. En og meni, þau, þau vandræði sem þetta sammeila myndsvað hefur lendi í kreppunni. Það, það er núna, eru hafraðingar að spá raunverulega, eins og þú er náttúrulega fylgst með að, að það að vera aðila svona stóru myndsamstarfi, ekki sé mm. bara beinlega kreppu aukandi eigur á sveflur og tókstreitu innan svæðisins Ég held að það verði nú vantfundin hérna hagfræðingur sem að telur að það væri til hagspóta fyrir velsælt íbúa Evrópa að snúa tilbaka í gömlu myndirnar Nei, það, það eru ekki vantfundir það er bara erfileikum háða já, að leysa upp myndsvæðið Já, það er náttúrulega það er svo langt því frá að efru svæðið sé komið út á einhverja erstunum en það er náttúrulega er núna mikill mm. prófsteitt hvernig tekst til að taka Já. málum og það varandi Grekland þá náttúrulega sínir sig að þar var ekki fluttur inn ægi, ekki síndur ægi, það er náttúrulega bara reyn og klár spilling og svind sem þar hefur gengið á og þá reynir á aðrar aðelda þjóðir, hvernig það taka á þessu og það verður mjög áhugavert að fylgjast með. En sögum ég segja einmitt að sko að því að þið voru aðelar að, að myndsvæðinu þá hafi Gríkir, Spánverður og Portugal fengið allt og lága vexti, vexti sem að leitu til ofjárfestingar, þeir voru með neikvæð raunvexti að meðan þessir vexti voru raun eh, jákvæðir í, í Þísklandi mm. það voru orðinir neikvæðir raunvestir í, í þessum löndum og það leiti bara til offjárfestingar í, í öllu sem að gastfjárfesti í það er beinleins afleðing af aðeldir af myndsæðinu, þetta er um að sjá núna og vekur þetta ekki upp svona evasemtir hjá okkur um að þetta sé Ég held að það sé ekki um afleiðing um af myndsvæðinu heldur afleiðing af afleitum stjórnmálakultúr og lélir efniðarstjórn rétt eins og hérna, óháð því hvort við vorum aðeilara efrun eða ekki mm. þá vorum við hér með efniðarstjórn sem að var ekki sjálfbær Þa, Það er annar mál sko, en og, þetta mál hjá þeim sko, það sýnir fram á að þegar hún hefur engaðir stjórnar peningamálum já. þá getur það verið mjög hættulegt ef að hagkerfið Jú en þú sko þó að þú hefur ekki stjórn á peningamálunum mm. þá hefur hérna, stjórn á ríkisfjármálunum og þeirri hlið og ef að þú beitir, ef þú hefur ekki kultu fyrir agari hagstjórn Nei. ef að það er eins og við höfum náttúrulega átt vanda hér á Íslandi mm. þá breytir efran einhver þar um þannig að eins og ég tók undir með Ólefur Nárdal efran er eftirsoknaverð því hún skapar stöðuleika fyrir Íslands atvinnulíf gerir þeim auðveldara fyrir með fjárfestinga áallanir, gerir heimilunum auðveldara fyrir því það verður meiri stöðuleiki en það krefst samtímis þess að íslenski stjórnmálamenn fóri að axla ábyrð í efnahjárstjórn landsins. Þannig að við þurfum að hafa ennhæfari stjórnmálunum til þess að þóla efruna. Nei, við hefum þurft það allan tíma. <laughs> það, það er auðvitað fullt af þeim. Andris, þú samanlega þessi. Þetta snýr ekki og ég er ekkit að gera lítið úr hæfi þeirra sem að hafa verið hér í gegnum tíðina. Það hefur verið mismunandi en mm. það hefur bara verið lenska að taka ekki á vandanum heldur flytjan einhvern negin á milli og Já, það endar því, það með ósköpum að lokum eins og við höfum upplifað Kanski framhaldið þessu, Ólef eh, við flytjum auðvitað ekki agan inn en kannski ég er að tekja að liða spurning annars vegar uh, bara ef maður horfið að við undum bera þetta saman með mig sem að hérna uh, hérna á erfitt með að vennja með eins og hlutum og hérna <laughs> vennja með á aðra hotla hluti Eh, að maður þarf kannski búa sér til einhvern ramma sem maður setur þar kröfur á mann og eh, eh, er kannski svona lítilli þjóð eins og Íslandi bara best á að sko stilla sína ramma sem þurfum hvað sem er að stilla okkur inn í eins og Maastricht skilirinn eh, kalla á fyrir upptöku efuru en, annars vegar það og hins vegar að því þú komst inn á það í þínu fyrsta svari að þú hefðir herst í afstöðinni eða andstuðinni öllu heldur gegn e, þessu, að, e, eh, þessu viðræðu ferli aðaldar viðræðu og telur þá eh, tilur þá mögulegt að alþengi samþykja þessa tillegu sem líka fyrir um að slíta aðaldar viðræðunum og ef tilur að, að það muni hafa þá kannski engar afleðingar fyrir okkur, svona í okkar utarikispolitík og samskipti og svona framtíðar hagsmunni, ímsa hagsmunni í Íslands? Sko ég held í fyrsta lægi út af þessari fyrirspurningu um sko vaganir ríkisfjármálum og peningastjórnum þá ekki nú að, að við séum mörg fyrir nokkuð samvalin um það hvað þurfa að laga í því og ég held að við getum nú átt okkur á því bara hér og nú við þetta borg hvað það til dæmis er og ég held að eitt sá ásýðu sem að hefur verið hér og ef því meður að eikast mjög verulega hér í, í tíð þessara ríkistjórnar og var byrjað á, á, á fyrirtíð en hefur að mínum að stórvesta að það er, það er þessi lenska að, að flytja fjárfestingar út fyrir efnahæg ríkisjós og fari í stóra fjárfestingar án þess að þessi hérna, ferðar með þeim hætti í ríkisjóða að tekunar að það sem á standu undir komið þar á móti þar er verið að, að blekja e, stöðu ríkisins og stöðu efnahagslífsins og daldi mm -hmm. að þann hátt sem að gríkir brendur sýtilega á Já. og ég hygg nú að, að þeir flokkar sem eru og þeir sem hafa þar skoðun það er sér nöðslegt að, að efran muni hjálpa okkur vegna þess að það sé mjög skýrt og skýr svona meira ægi þar á ferðinni þetta er þá kannski að skoða það, hvað er hér á ferðinu í Íslandi hvað þetta var Getur þú skýrt þetta samt aðeins? Já, ég, ég á til dæmis við það að, að það eru tónlistahúsi Harpa þess að nefndi ég nú sérstaklega að þetta hefum gert hér áður í þegar ákveði var að byggja tónlistahúsið þá veitt fyrir því sérstaklega heimildi 70 fjárlega sem við þekkjum þess að það veitt var brófin heimildis að byggja þetta hús og, og, og það raun og verið feraldir með þeim hætti bækur ríkisjóðs sem verður þurft að gera nú hins verður þeirra að kreppi svona að og er verið að fjármögnu fyrir hluti og, og ríkir í svona ákveðin klemmi þá hefur, hefur menna að setja stóra fjárfestingar þarna fyrir utan ég get nefnt samgöngu fjárfestingar, hjókurna heimili og slíka hluti landsbytala háskóli sjúkrahús svona smá, smá bygging til dæmis og þetta eru fjárfestingar sem er getið hljóð upp á 120-130 miljardar á 500 miljardar e, bótsett eða hvað við höfum að kalla ríkisjós þannig að þarna erum að ræða sko agaleysi sem við verðum að vinda ofan af mm -hmm. og ég held að við getum verið saman um það í mörgum flokkum og það sé nöðslegt að taka á og laga ég held að, að það þurfa að vera miklu skýrara samspil á milli ríkisfjármála og peningastjórnumir og þarna finnst mér bara ástæft til fyrir okkur að taka þetta til í okkar annir og það getur við gert nú þegar þú nefnir vartilskilirinn, þau eru skinsamlega markmiði efnaðarstjórn og ég get alveg fallist að það að sé, þau markmið eru skinsamlega, halda verðbökunna ákveðin að marka vextur og framvegis og ég, og ég er alveg saman að því að það er, það er, þetta er skinsamlega markmið við erum að stefna þeim þetta, eins og ég segi, þetta er bara skinnsrætt fyrir Íslanding að gera e, ástæði fyrir því að ég hef svona verið hrættari við þetta, þetta ferli, það eru kannski tværi ástæði fyrir engum, fyrsta lagi þá heldin og að, að hafa okkar til lengur tíma litið sé betri borgið fyrir utan e, Evropasambandi þó með því vil ég taka það fram að ég tegð mjög mikið vett að við séum góðu samstarfi samstarf við önnu ríki, hvað sem er það er Evroparíki og önnu ríki mm -hmm. en sko en, en þessi tímasetning finnst mér náttúrulega alveg aflitt það er ekki, fyrir það, og ég segi fyrir ja. Evrópusinna sem að hafa heita sannferðing fyrir því að fara Evrópusambandi það finnst mér þetta alveg fyrðulegt að gera þetta í þessu ósætti sem hér er alveg fyrðulegt og ef, ef það ska, skadar ekki trúveruleika þjóðurnar þá veit ég ekki hvað það er en svo menn lesi það ekki út í Brussel að forsvarsmaður ríkistjórnarnar lýsir því að hann allir ekki að vera Evrópusambandi og þetta er bara della en svo menn sé ekki að fylgjast með það er ekki eins og við sem eitthvað eiland hérna Nei, þannig að mér finnst þetta hættileg brönd það fylgist mjög vel með en uh, við þurfum íst að taka stöðlíða og koma nokkur skilabúum frá stöð en hver er, og kannski þú segir svona hlustandi sem voru að koma að viðtækjanum, hver eru gestur okkar? Og... Já, gestur okkar er núna Óluf Nordahl og Sérur Ingebjörg Ingadóttir og við höldum áfram að heyra skoðana þeirra eftir auðlýsingar Já, þeir eru að hlusta þáttin ESB Nei eða Já og 27. ágúst 2010. Gestur okkar er Andrisar, eru Óluf Nordahl og Sigriður Ingiberg Ingadóttir og ég heiti Frosti Sigurðarsson. Við vorum að ræða það hvort þetta væri rétti tímin til að standa í aðaldafyrðum og ég satt að segja, og ég segi bara mína skoðin, þá held ég allir í því ástandi sem þjóðin var eftir hrunni, þá hefði frekar átt að leita leiða til að stilla þjóðina saman og fá alla til að róa í takt en í staðin þá hver ríkistjórnin og þingið að, að setja alla í hár saman með þessum deiluefni sem að, eh, að, aðild að Europasamtunum hlýtur að vera, vera þjóðin skiptist í tvö hodn í þessum máli hvað finnst þér eh, Sigriður eh, um þessi rauk Finnst þér þetta rétti tíminn til þess að standi þessu? Já, það finnst mér tímaralust og ég er bara ósamála þessu að þetta sé rángur tím og það sé verið að setja allir hár saman. Ég, það, var hér, saman andri, það, það var ákveði hér, <laughs> það var samþyggt. það var nýkjöru þing. Það var nýkjöru þing sem að samþyggir það að fara í aðeldaveraður og það er nú fyrst núna sem er að hitna í kolónu hjá andstæðingum sem að einhvern veginn taka hvert hálmstrá sem að gefst til þess að fara í æsing út af en ég held sko ég held að það sé mjög heppilegt við erum nýbúin að fá rannsóknarskíslu um það hvers konar stjórnsíslu við höfum búið við og alla það er sko endurbætur sem við þurfum að gera á okkar samfélagi ég, um ég lít á Evrópusambands aðildarviðræðunar sem ákveðna leið líka í gegnum þennan prósess, það er mm. verið að fara í gegnum hvaða lög og reglugerði líka hér til grundvallar í okkar samfélagi samlega því sem við erum að fara inn í ákveðna kabla samningsins þannig ég held að þetta sé mjög hotl og góð vegferð síðan ég get algjörlega, ég ber fulla við einhver fyrir því að mm. það sé ekki allir sammálum það hvort að við viljum verið í Evrópussambandin eða ekki, mm. en þetta er aðelda viðraðu ferli, síðan mun samningur leikja á borðinu, þá getur við tekið upplista afstöðu til þess hvort að þetta sé það sem við í raun og veru viljum Ólef, ekki getur þú verið sammála þessu? Nei, ég er það nú ekki Ég var nú að byrja því að segja sko að það er alveg klart mála að þetta mála var sett fram með miklum ágreiningi en það var annars stjórnaflokkurinn í alveg splundraður í atkvæðgræslinni fyrra og, og mikil taugaæsingur í, í samfélaginu út af því. Þannig að það er náttúrulega alveg á reynu að, að menn ákvaða að fara með þetta fram með tölvöld mik mikil, mikil hörku strax á fyrstu dögum nýra ríkistjórnar uh mhm. -huh. og mér finnst það ekki skinsanlegt. Ég hefði haldið að það verið betra fyrir okkur einbætt ykkur þegar þáttum sem saminuði þá okkur á þessum erfiðu tímum og ég, ég vonast svo sannlega þess að við og við munum ekki þurfa að upplifa mikla ef, efnaðar sengingar hér í, í allar minnstakost ekki náinn í framtíð þetta er nú að fyrsta í öðru lægi þá er nú stór hluti okkar regluveks efrauskur og það er nú þannig og ég held að, að þannig ég aftur minna ekki á því í hverju þessi, þessi aðlögun fælst í raun og veru þannig að mér finnst, mér finnst eins og menn sé ekki alveg að segja bara tala alveg hreint út um þetta það er, sko, mér, mér finnst allavega að það þarf einhver útskýrið það þá fyrir mér hvað þetta alls sem að merkir en þjóð sem er búin að vera í európska efnaðarsvæðinu alla þennan tíma sem við höfum verið tekið meira minna alla fjármálamarkaðin upp úr európskum reglum og meira minna allt sem við myndum kalla svo neytindar samfélag ég ættum ekki þá því hvað aðlögun það er sem þarf að kosta 5 miljardar sem að þarna að fara fram og, og, og þannig að þetta slæri maður með þeim hætti að við séum að ganga miklu hraðar fram heldur en við sjálf gerðum okkur grein fyrir þegar að, að, að meirluti alþingis samþýtti þetta aðaldaferli síðasta sumar. En, en er ekki eh, endur speklar þetta þú talar um að hérna, ríkistjóttin hafi verið splundur í þessu máli en sjálfstæðislokkurinn hefur nú ekki gengið í takt í erfum málum og hafi verið átök og mik mikil átök á síðanstu teimur landsvöndum um það og Eh, öflugi talsmenn hans eru mjög miklu eindregnir Evrópusinnar, við vorum með Þorsten Pálsson ég er hjá okkur eh, fyrir skömmu í þættinum þannig að er kannski bara sjálfstæðarflokkurinn ekki tilbúin í, þennan, í þessa umræðu og ef hann ekki hefur hann ekki fórsendu til þess að eitthvað neginn svona pólitist ástand innan hans, er hann í það mikill upplösta hann endurspeglu bara þjóðin <laughs> hann er betur enn aðri flokka þetta er náttúrulega meiri takt í þjóðan sko það hefur alltaf verið stefna sástæðarflóksins á landsfundum að það væri betur fyrir okkur standið fyrir utan að vera sambandi, það hefur verið stefna flóksins og þú getur ekki fundið neina landsfundur álutun þar sem annað kemur í ljós Hún er skísla, Evrópu nefnda fyrir 1989 en, en landsfundurinn hefur alltaf álita með þessum hætti og þegar uh, áriðin 2009 þegar sá landsfundur var haldinn þar sem að tölvöld mikla deilur er um þeim út af Evrópusambandi og kannski vegna þess að mannur mann þóttu sjá það að það fær að koma því að við stæðum frammi fyrir því að ríkistjórn hver sem hún erði þá og við vissum að þá vorum við komið með þessa vinstistjórn að hún myndi vantarlega láta á þetta mál reyna þá samþýttir landsmyndu sjálfstaflunsta áfram að við vildum ekki verið í aðurbjörnsambandinu en ef til þess kæmi þá vildum við hafa þessa tvöföld atkvæðagreyslu. Svo er það alveg rétt að það hafa verið menn í sjálfstaflunum sem að hafa verið að þeirri skoðan Forverið þinn í flokk í Já, já, fyrirverandi formöður sem framvegs. Sjálfstaflokkur er ekkit í þessari ríkistjórn og það er ekkit stefna þess að flokks að færi þetta þannig að þessi atbyrra sem var síðasta sumar, ég var bara mjög erfitt með ímynda mér það að það hefði orðið með þessum hætti ef við verum, hefðum settið þeirri ríkstjórn mjög erfitt og sé það bara ekki mm. En það voru náttúrulega fulltrúa sjálfstæðisflossin sem stöldu eða sátu hjá og eins framsóknar nú henn nýja borgararreyfing hún klopnaði bara og, eða sér sagt þetta mm. var slíkt átakamál að það eiginlega hrundi bara til grunna svo Þetta var náttúrulega mjög sérstakki tímar þegar þetta gerist og það er eins og hefur komið hérna fram það var beitt tölvun trýstingi á suma til að kannski stjórna samstæði byggðist að þessu ég held að núna, ef að, að þetta kemur til tals núna, það myndi ekki nást að setja þessa umsóknin það er alveg klárt, af því að nú erum við að sjá bara að, að, margt af því sem við heldum að Európa samtistæði fyrir hefur ekki gengið upp, þessi ægi hefur ekki Eh, þessi innflutningur á aga hefur ekki virkað fyrir margar aðelda þjóðunar Efran hefur ekki hjálpað þeim heldur gert þeim erfara fyrir í kreppu og já, eh, síðan er Efrufur sambundið að, að kannski að ganga í skrokka okkur í æsefmálunu, makrírmálunu og einsum öðrum málum hvað þetta er svona spurning Hvað segir þú, já meit, að, að því að frösti betur á þetta eh, segir Ingi Berg að það hefur kvartast úr stuðningnum sérstaklega í öðrum flokkum en samfélningunni og líka í almenningi já, afsangat kannunum allana þó það hafi söblast til og frá hérna, nú fáum við alltaf svar við þessari spurningu hvort þetta er rétt sem Frosti segir að það sé ekki stuðningu við aldavirðar, það, það liggur þessi þingsvartuna til að Já, og ef hún kemur inn í þingið, sem ég gerir nú ráðferir, þá hérna þarf að meðhundla hann og ganga til atkvæða og þá er það meiri hluti þingsins sem að ákveðu það með hvað hætti, hvort mm. draugum aðildar umsóknuna tilbaka eða sérstaklega hættum í þessu en, ferli og ég menna fyrir mér væri það gríðalegt áfall, ekki fyrir mig persónlega samfélkinguna heldur þetta með það bara mjög svona daburt innlegg í framtíða sín þessara þjóða. Það, það væri... Það er þessi gleðjast á möllum hinn meirilut á þjóður en sem vil þetta þó að ég skilja það ekki þetta verið áfall fyrir þig sko, og ég, minnilutan sem vill þetta. Ég vil ekki gera lítið úr skoðanakonunum eða slíku en ég man eftir því í kostningabaráttunni fyrir þessi kostningarna 2009 þá rættum við vinnu og velferð og Evrópussambandi. Mm. Það var almennt vildi fólk mjög gertnan ræða um Evrópussambandið, ekki að því það væri sérstaklega fylgjandi því eða sérstaklega ansnúið, því fannst bara skorta upplýsta umræðu um, um Európa-sambandi og því. ég held að þegar aðeldavirðarnar fara eru nú að hefja fyrir að komast í gang umræðan verður meiri eftir því sem að uh, lengra eða nær dregur samningi og þegar samningurinn liggur fyrir þá mun þjóðin móta sína afstöðu ekki Já. fyrr, ég meina það verður svo afstæða sem að mun skipta máli en, um það hvort við förum inn en byrju bara eitt um þetta þjóðin móta ekki sín afstöðum um fyrir nú er bara stór hluti þjóðurna búin að móta sín afstöðu og kannski er ekki þjóðin öll í þenn spórum að sjá hvað getur við fengið fyrir sjálfstæði þjóðurnar kannski bara mjög stór hluti já það er náttúrulega fullvildi sem við þurfum að láta af hendi yfir á þeir við höfum æðstirétt æðstast, við fáum sér domstíg yfir okkur sem er æðra en okkar æðsta domstíg sem er Európa rétt. Ég verð nú bara að segja í þessu... Og það er ekki vist að all, allir íslendinga vilji sjá bara hvað eh, líti á þessu en svona viðskiptamódel. Ég verð bara að segja varðandi sko sjálfstæði landsins þá erum við að endurheimta hlut af okkar fullveldi með því að ganga inn í Evrópusambandi og verða fullgildir aðalega því aldarinnar. Nei, það, ég er bara svo ósamálaðir og ég held að við hljóttum að hafa mjög mismunandi skoðun á fullveldisugtækjum í stað þess að taka ráar inn tilskipanir Evrópusambansins munum við verið þeirri stöðu að hafa miklu meira áhrif á hvernig það er verða síðan tel ég að bráð, Ísland sé ekki með neinu móti meira sjálfstætt ríki Já. en Þískaland, Frakland, Breitland, Danmörk ja, þau, þau eru ekki einn sjálfstætt ríki og voru áður en genguinn Ég, það, þú getur ekki haldið jú, í fram Jú, því að við búum í sko, þjóðuríkið og hugmyndinu um þjóðuríkið breytist ja. í takt við söguna við erum